الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم إنا نسألك دوام النعمة وحسن الختام اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك عملا متقبلا Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da ono dobro za koje Hazret Peygamber sallallahu alaihi wasallam kaže zaista melek stavljaju svoja krila pod noge onih koji traže koji traže znanje. Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da smo došli da tražimo znanje. A najveće znanje jeste ajet iz Kur'an Kerima ili hadis Hazreti Pegambera sallallahu alaihi Hvala gospodaru na njegovim blagodatima kojih smo svjesni i na onim koji nismo svjesni. Molimo njega najvećim imenom njegovim da nas počasti, da sve blagodati koje nam je on dao čuvamo tako što ćemo biti na njima zahvalni. Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas ponist. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš milu nam se na oba svijeta i počasti nas proživljenjem u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu Draga braćo i sestre, nastavljamo se društvo sa hadisom Rasulullaha sallallahu to su njegove riječi. Kako je sam kazao, zaista vjerovjesnici iza sebe nisu ostavili dunjalog dinare i dirheme, kako mi to danas razumijemo, marke i eura, nego su ostavili znanje. To su njihove riječi. To je ona, ona staza kojom bi svaki vjernik i vjernica trebali ići. Hvala gospodaru, vi znate da smo u praksu uveli da se toga držimo, da uvijek na početku kako se sjećamo svojih umrlih dovama, da se sjetimo imama Buhari Fatihom ili dovom, jer nam je priredio ovu prelijepu hadijsku zbirku koju čitamo. Redaj lila il Fatiha. Prije nego što krenemo sa onim što je sa hadisma koje ćemo danas čitati, da se osvrnimo na nekoliko stvari koje su u mjesecu Šabanu vrlo bitne. Prvo jeste da ozbiljno počnemo svoje krajnje i završne pripreme za Mubarek mjesec Ramazan. Nema, samo su dani ostale. I moliti stvoritelja da nas počasti da dočekamo mjesec Ramazan. Jer ćete vidjeti, mnogi će mođe klanjati, mnogi će ljudi možda preselta, neće dočekati mjesec Ramazan. E, na samom početku hoću da jedan kuranski ajet sa vama podijelim, a vi razmislite koliko je bitno da u našem razumijevanju vjere on bude prisutan. Kaže gospodar, ja i uhaladina amenu o vjernici, me tede minkum mandini ona je od vas ko se okreni od svoje vjere. Fesaufe je'ti Allahu bi qavmin juhibbuhum wa juhibbunahu. Zaista će Allah dovesti druge ljude. I prva osobina koju spominje gospodar za te ljude jeste Kaže, on, on Allah njih voli i oni Allaha vole. I možda je prva priprema, evo u mjesecu Šaban, koja će ako Bog da procvasti u mjesecu Ramazanu, jeste ta. U Ramazanu će post namaze obavljati, ići na u Onaj ko voli stvrti. Onaj ko je svjestan da mu je Allah dao taj dan. Jer pazite, nekada sad koji ti je babo dao, ima milijardu satova koji su vrijedniji od tog sata. Ali taj sat je tebi drag zato što je tebi tvoj otac ili tvoja majka to dao. Jednako tako mjesec Ramazan je nama dar gospodar. I prva stvar je nastojimo sjećati se svega onoga, pogotovo mjesec Šaban, svega onoga što nam je Allah dao u prošloj godini. Koliko smo dana u bolnici proveli? Hvala Allahu vrlo malo. Mnogi od nas. Koliko smo bili dana gladni, pa razmišljali što ćemo taj dan na sotu staviti. Vrlo malo. Malo produbljivati svoju ljubav prema gospodaru. Upravo u svjetlo ovog ajta. Drugi ajet. Šehru Ramadana ledi unzila fihil Kur'an. Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an. Mjesec koji je Allah počastio, odlikovao nad 11 drugih mjeseci u kojem je objavio Kur'an. Najvrijedniji automobil najvrijednija mašina, najvrijednije što možeš kupiti svojim novcem. Ako ne znaš adekvatno upotrebljavati, ti ćeš to uništiti. Vjerujte mi, ljudski život, život svakoga od nas je puno vrijedniji od bilo koje mašine. Zato je nama Kur'an bitan. I zato gospodar kaže, spustio je Kur'an, onako kako spušta kiš dragi Bog, pa oživi zemlju. Pa bile nikni. Tako Allah oživljava vjerničke duše u mjesecu Ramazanu tako što nam spušta Kur'an. E, o, opis Kur'ana hudeli nasi u bayinat. Ljubav prema stvrtelju prva stvar. Druga Kur'an. Šta je sadržaj Kur'ana? hudeli nasi wa bayinat. Upta je to ljudima i jasni dokaz. Treća stvar. Dragi gospodar, želi da mi budemo potpuno slobodni u svom izboru. Da ne možemo kazati da nam je šetan imao nad nama bilo kakvu vlast. Jel tako? Šta kaže Hazreti Peygamber sallallahu alaihi wa Kada dođe mjesec Ramazan, otvori se vrata dženneta, a zatvori se vrata dženneta. I šta se uradi? Okuju se šeitan. 11 mjeseci oni su mogli došaptavati, mogli su sugerirati. I šta smo mi ljudi mogli kazati? Pa eto, šeitan ne je prevario, A u ovome mjesecu, u varek mjesecu Ramazan, zaista, nijedan čovjek nema opravdanja jer nas je gospodar oslobodio svakog pritiska. Sam si sa svojim osjećajima, sa svojim razumom, sa svojom vjerom u meni. Da li vjerujem u stvoritelja? I ovo što sam na početku rekao, zaista će Ramazan posebno osjetiti oni koji vjeruju u gospodara. Znači ne vjeruju u gospodara, nego koji vjeruju u njemu. Koji imaju povjerenje u ono što je kod njega. Razmišljajte o ovim dimenzijama. Pokušajte da mjesec Šaban, meni je zanimljivo na ovim arapskim kanalima, oni su brojeve dana, znate, ono 29 pa 27, koliko još dana ostalo, jel, do Mubarek Ramazana. I Šaban jeste prilika da se, da se pripremamo za to. I hvala dragom gospodaru pa nam je dao da kada ulazimo u ibadete možemo to polako raditi. To je jednako kako dijete kada hranimo ga. Zamislite najljepšu teletinu ako damo djetetu. Šta će se desiti sa Beba, ne može, nema zuba. A to je teletina, kaže, skupljaj nego mlijeko. Ali ubiješ svoje dijete. Molim gospodara da ove tri stvari. Prvo, ljubav prema stvrtelju. Drugo, posebnost vremena, odnosno Kur'an i I treća stvar, ovo je vrlo bitna stvar. Preispitivati na koji način ćemo ako Bog da dočekati mjesec Ramazan. Mi smo došli, alhamdulillah, do 52. poglavlja u sahihu imama Buhari pročitat ćemo hadis koji govori o jednom od najbitnijih svakodnevnih pitanja u životu vjernika i vjernice. Vi znate da je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi nam rekao el tahuru iman čistoća je polovina vjerovanja. Čistoća je polovina vjerovanja. Subhanallah, u drugom hadisu Boži poslanik, sad mi naumpade Boži poslanik kaže onaj ko se oženio upotpunio je polovinu svoga vjera. Znači biti čist u fizičkom smislu i biti čist u moralnom smislu, onda si potpuno čist. Dakle, ovo, to je pitanje održavanja ličnih higijeni. I Boži poslanik Mohamed s.a.v. nas je učio svojim primjerom. Vi znate da i kad bi na put išao, sa sobom bi Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam nosio misvak, odnosno četkicu za zube. Boži poslanik bi sa sobom nosio češar. Nosio bi onaj pribor koji je neophodan kako bi se higijena održava I nekada kad se zateknete na putu, onako malo ličimo na Resulullaha sallallahu alaihi Sprijemimo one stvari koje bi Resulullah sallallahu alaihi sa sobom ponio. I recite, želim da ovo bude i zbog čega jedno od najljepših pravila je el adat, adeti, bin nijat sa nijetima, ten kalibu ibadat, postaju ibadat Adeti sa nijetima postaju i Šta to znači? Mi kada kažemo bismillah a jedimo, to je adet. Ljudi su običajili da jedu. Kada kažemo bismillah, to postaje šta? I bade. Jedan od velikih halima kaže, možda je problem ove generacije muslimana što su usko razumjeli pojam robovanja gospodara. Na svaki način možeš gospodaru robovati. Sve ono što ti inače treba jedeš, piješ, održavaš onaj ličnu higijenu, sve to što radiš, alhamdulillah, gospodar te počastio, ako radiš to sa iskrenim nijetom, da dobijaš za to nagradu. Poglavlje nosi na babu hel min minal leben. Kaže, da li treba izapirati usta nakon što se popije mlijeko? Ovo je jedan detalj života Resulullaha sallallahu alaihi da vidimo koliko je on pažnje posvećivao. Znam. ja ću na sljedeći pročitat ću ovaj idem na sljedeći Amar sam da حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة برنيو نام يحيى ابن بكير قتيبة قال حدثنا الليس عن عقيل برنيو نام ليس دقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة od Ibn Šihaba od Ubejdullaha Ibn Abdullaha Ibn Utbe an Ibn Abbas ovo kada slušate imena ovih ljudi jedan od načina da dođete do informacija jeste da vam se prenesi informacija. Između imama Buharije i ovoga hadisa Resulullaha sallallahu alaihi wasallam su ovi ljudi. Jer kada imam Buharija učio hadis i sabirao hadise Resulullaha, on je uzimao onda te hadise od ljudi. I ovo je sened, ovo je niz prenoslaca od ovog hadisa. Kaže od Ibn Abasa, Amidžića Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, enne Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam šeribe lebenen da je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam popio mlijeko. madmada wa kale inne lehu desema. Pa je onda nakon što je popio mlijeko, izapravo je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu barek usta i rekao je zaista mlijeko ima masnoće. Zašto je ovo, ovo bitno? Vi znate da je uzrok mnogih oboljenja usta. Tu ljekari, stomatolozi bolje znaju od nas da ih Allah dragi nagradi ovaj, upućuju na to. Da ih zaprati usta nakon hrani izuzetno bitno. Još ako se može oprati ovaj, na pravilan način zube, da, da onu nečistoću koju hrana ostavlja iza sebe, da, da ukloni. Tabahu Yunus u Salih ibn Kejsana ni Zuhri. Isti hadis prenosi Yunus i Salih od Kejsana od Zuhri. Dakle, hadis Rasulullah s.a.v. je kratak. Nosi jasnu poruku. Kada popijemo nešto od mlijeka, ili bilo, bilo koji čak, ako ste često popijemo sokove koji su vrlo jaki. Vidiš kada izapireš usta, hoćeš da uzmiješ abdest. Tri puta izapireš usta i još uvijek ostane one, one boje i one hemije koja je u ustima. Vrlo je bitno održavati higijenu usta. To nas uči hadis Rasulullah i tu je bitna, bitan nije. Ovaj hadis nije on čito. Pa. 53. poglavlje Babu el vudu i Poglavlje Abdest od sna i vi znate da je Resulullah s.a.v. imao jednu posebnost. A to je da kada njegove oči spavaju, da njegovo srce ne spava. I to je karakteristika Božjih poslanika da im Allah dragi daje svjesnost. Jer sam san, to ćete učiti u fiku, ko bude čitao čak ili mihalima, sam san kaže kvari, kvari, jel da abdest. Kaže ne kvari i san, nego ono što se možda desilo dok se spavao. Jer je možda čovjek pustio vjetar ili, ona, razumijete. Dakle, sam san, samo spavanje, razlog je gafle, znači postao si nesvjestan sebi i čak imate detalj. Eto, alhamdulillah, Ramazan nam je na vratima. Jedan alim, da ga Allah dragi nagradi, preselio je, preselio je na refat. Onaj, imao je običaj, predavao nam na fakultetu i kad mi se vraćamo s fakulteta, on nas sa sobom auto i vrati nas. I mi kažemo zgrada je blizu, može nas ovdje na raspustici mi ćemo pješke. Kaže ne, ne, ja neću pola nagrade, ja hoću punu nagradu. I dovede pred vrata i, imao smo adet kod njega dva put heptično ići iza sabaha i ovaj, rad sa njim fik. I onda on nam je objašnjavao upravo ova, ova poglavlja i kaže, zna se deset u Da nas Allah, dragi, počesti ovaj Ramazan da budemo takvi. Kaže, čovjek je dugo na namazu, klanja. I kaže, desilo se njemu u tri, četiri po noći, čitavu noć i badat ili zadnja trećina, kaže ja sam sjeo i Allah dragi mi je tako dao da sam zaspu na sjedinju namaza. I kaže, jel mi to kvari abdest ili, ili mi ne kvari abdest? Zašto ne kvari abdest? A, zato što u tom položaju je svjestan sebi. Da se naslonio na nešto ili da se opstio, onda nije svjestan sebi. Zamislite, tog ibadeta i tog, te predanosti gospodaru da zaspiješ u namazu. Subhan. I Allah dragi mu dadne da presali na arefatu. I onaj, tako imate, nek, ne, čak je jedan od alima, neki dan sam čuo za njega, obolio od raka. I pitaju ga zbog čega si nastavio rad ono što inače radi. Ide, održi predavanja, preslušava učenike Kur'an. Kaže, želja mi je da me Allah dragi počasti da presalim u tome. I Allah dragi mi je da ovdje presali u tome iako je bolovo teške bolesti koja podrazumijeva idi u sobu bolničku i tamo preseli, išao je, držao predavanja. Čak studenti kažu na fakultetu ispravlja listove sve na vrijeme, ispite, vraća, kaže šta je bilo, kaže oni su došli traži znanje. Allah jel, je uzdigo one koji traže znanje. Poslanik je rekao ko traži znanje, Allah mu stavlja meleke da mu krila pod noge stavi. Subhanallah, kaže ja moram, moram prema njima, oni imaju kod mene pravo. Dakle, uzeti abdest nakon što smo spavali obaveza. I vrlo je lijepo, to smo govorili, od edeba, od lijepih stvari kada ustajemo, jeste da najprije potarjemo svoje lice, kako je to Resulullah s.a.v. radi. Zašto? Zato što potiranjem lica, to vam i ljekari kažu, jačamo cirkulaciju u mozgu, krvi u mozgu. Međutim, na taj način što je najbitnije, otiramo samo, pa smo svjesni. Umjesto da se vratimo u postelju, mi ćemo ustati pa Dakle, kada ustanemo iza sna, dužni smo uzeti abdest i e, abdest je obaveza uzeti kada god čovjek zaspe u stanju opuštenosti. Ako je zaspao sjedeći, sjedeći na koljenima, ako je zaspao na stolci naslanjen, to imate na džumi, subhanallah, nekad vidite ljude, vjerovatno ravne noćnu smjenu ili nešto, vidite na džumi da su zaspali. Treba imati razumijevanje za te ljude. Sjede vjerujte, sjeli su turski, ufatili se ovako i vidiš, čak ova, znalo se desiti jedan od njih počne malo glasnije da spava. Pa ga onaj do njega udari, kaže, čuje, čuje se, znaš, subhanallah, taman ga pred kraj, onaj probudi. Dakle, abdest, ako je osoba zaspala, ovaj, naslonjena naziv, kao što su naša braća ovdje naslonjena, onaj da im Allah dragi dane da ne zaspu sada. <laughs> ovaj, dakle, ako bi zaspali naslonjeni na zid moraju, moraju promijeniti. Zašto? Jer nisu, nisu svjesni sebe, ne kontrolišu svoje, svoje procese u, u tijelu. وَمَنْ لَمْ يَرَى مِنَ النَّاسَةِ وَالنَّاسَتَيْنِ أَوِ الْحَفْقَةِ وُدُوءًا I onaj ko smatra da drijemeš ili mali, ono kad čovjek zadrijema na sekundu, dvije. Evo il hafka, ili to je doslovno ono kad te obuzme onaj, onaj predsan. kao drijemež ideš u san, ali nisi još uvijek. Kaže, ne, smatraju da se ne treba, da se ne treba uzeti, jer čovjek i u tom stanju samog sebe, samog sebe kontroliš. Hadesena Abdullah ibn Yusuf, prenio nam je Abdullah ibn Yusuf, pala ahverena Malik, od imama Malik. Pogotovo u ovim danima, ovaj, učite dovu koju je, evo ima Malike. On je bio jedan od najvećih učenjaka Islama i kada bi zagrmilo pored Medine, on bi izašao iz Medine, iz grada Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pitaju ga zbog čega. Kaže, stid me da zbog mojih grijeha Allah kazni stanovnike ovoga grada. Jer pogledajte, Allah daje svoju milost radi nekih ljudi, ali jednako tako Allahova sržba može radi nekih ljudi se spustiti na neko mjesto. I na nama je da nastojimo, da nastojimo, da mi ne budemo od onih ljudi radi kojih Allah spušta svoju sržbu na neko mjesto. Ovaj grad živi onoliko koliko se Allah u njemu spominje. Ovaj grad živi onoliko koliko se Allahu na seždu pada. Nemojte da mi svojim grijesima budemo razlog da se Božja sržba spusti na jedno mjesto. I nikada nemoj gledati što drugi radi. Ti za drugoga Lesta alejhim bi musajtir, kaže uzvišeni gospodar Božijem poslaniku, ti njih ne možeš Mohamede prisiliti. Oni rade šta hoće. Osnova, osnova odgovornosti je sloboda. Ako te neko natjeru, onda nemaš ni nagradu. Ima Malik, uvijek kada pročitamo njegovo ime u, u hadisu, sjetimo se toga. Toliko je bio pobožan i čestit da je uvijek, kada bi zagrmilo pored grada Resulullah, istrčao bi iz grada, kaže, strah me je da Allah ne kazni stanovnike Medine zbog mojih grija. An Hišama nebihi od Hazret Hišama, od njegovog oca, Njegov otac je Urva ibn Zubeir, to je jedan od velikih ashaba Resulullah sallallahu alaihi a u isto vrijeme jedan od velikih prenoslaca hadisa. Ovaj hadis se prenosi ana Aisha od Hazretja Aisha radijallahu anha. I velika je uloga naše majke Hazretja Aisha bila u prenošenju hadisa Rasulullah. Prenijela je blizu dvije i po hiljada hadisa Božih poslanika sallallahu alaihi I ne samo to, kada govori o Hazretja Aisha, zaista treba ja nisam sreo ličnost u ljudskoj povijesti da je sabrala onoliko lijepih karakteristika koliko je sabrala Hazretija Iša. Bila je jedna od najrječitijih Arapa. Znači govornik svoga vremena. Bila je pismena u to vrijeme nepismenosti. Poznavala je pjesništvo, odnosno poeziju arapsku. Poznavala je medicinu. I poznavala je fik, razumijevanje vjere i poznavala je hadis Rasulullah To je dar gospodara da smo imali takvu ženu da nam prenesi. I kada ashabi gledaju, kaže, Ebu Hurere je prenio više od 5000 hadisa, preko 5000 hadisa, kaže, al hadise koje je prenio Ebu Hurere prenose i drugi. Međutim, mnoge hadise koje prenosi Hazrete Iša prenosi samo ona. Zašto? Jer je to iz intimnog života oni detalji koji inače muž i žena u kojima razgovaraju. I zbog toga je često Resulullah znao uputiti žene kada pitaju nekim stvarima tipa menstruacije, tipa nekih stvari gdje je možda muškarcima nezgodno da govori. Resulullah sallallahu alaihi wasallam bi upućivao upućivao žene, upitajte, upitajte, išu, ona će vam, ona će vam pojasniti. Enne Rasul Allahi sallallahu alaihi sallam kao da je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam rekao Iza na'asa ahadukum kada jedan od vas zadrijema Wahuwa yusalli a kaže obavlja namaz i ovo je subhanallah obično sve što se dešava u našem društvu javno je odraz onoga što se dešava u tajnosti i zbog toga bojati se hadisa Rasulullaha Kullu umeti muafa. Svakom od mog umeta će Allah oprostiti. Ilal muđahirun. Osim onih koji javno grijehe čini. Gledajte ovdje, zašto vam ovo govorim? Kaže, kada jedan od vas zadrijema, dok namaz obavlja, zašto im ovo Resulullah govori? Znalo se da i on u džani nađe zadrijemao. Znalo se des da uđe, a Hazreti Fatima ne može više da stoji. Zavezala je između dva stuba u džami Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Zavezala je konopa za koji se drži. A neće da ostavi noćni namaz. A umorna. Nije vrijeme kod danas, pa imaš mašinu za ovu mašinu, za ono. Ne, ne, ne. Sve moraš ručno. Čak je na rukama Hazret Fatime radijallahu anha žuljen. Kaže, od čega? Kaže, nema ko nego ja i Alija menijemo sami sebi pšenicu za brašnje. I nakon takvih dana, dugih dana, noćni namaz. Alhamdulillah, Allah je dao Ramazan nam je na vratima. Teravija. Probajte, evo, alhamdulillah, čuo sam da u Cerevoj džami organiziraju, da svaki petak. Do kraja mjeseca Šabana u Cerevoj džami ima noćni namaz. Probajte otići. Osjeti tu slast. Utoni u svoje misli sa stvoriteljem. Zaboravi pola na sve stvoreno. Zaboravi. Jer mi vidimo ono što imamo. Vidimo darove, a zaboravimo dragog Boga koji nam je sve darovao. Znam neko ti dadne vel, veliki poklon neki, vrijedan poklon. I ti gledaš onaj poklon, zaboraviš njega. Sve što imamo Allah nam je Kaže, kada jedan od vas zagrima dok klanja, fel jerkud, odmah Resulullah neka odspava ne legne, subhanallah, vidite koliko je vjera laka, koliko je pristupačna svakom Kaže prvi poslanik sallallahu alaihi sallam, inna Allahe la je mellu temellu. Allahu neće dosaditi dok vama ne dosadi. Šta znači to? Kaže, Allahu neće dosaditi da prima vaša dobra djela, da prima vaše pokajanje, dokle god vama ne dosadi da ga, da ta dobra djela činite. Dokle god činiš dobra djela, gospodar će i primiti. Hatta jedheb anhu neum. Neka kaže malo odspava. Sahat Dva. Kaže dok mu san ne ode sa oči Zašto? Jer subhanallah čak i učenje Kur'ana. Kaže Boži poslanik, kada učite Kur'ana osjetite neku, neki teret, neku tjeskobu, kaže ostavite. Zašto? Jer ne treba učiti Kur'an, a osjećati tjeskobu. Treba učiti Kur'an, a osjećati radost. I zbog toga u islamu učiš Kur'an, klanjaš namaz, učio si Kur'an, klanio si namaz, pročitaš nekoliko hadisa Rasulullah sallallahu donijet ću desetak ili stotinu ili hiljadu salavata na pejgambera. sallallahu spominjat ću Allaha sjeću sto puta i reći la ilaha illallah Pazite, toliko ima formi ibadeta, formi približavanja stvoritelju, da ti nikako ne možeš doći u situaciju da kaj meni je sve dosadno. Ne možeš. Allah ti dao. Šta? Jel ti ova bade težak kesko? Otiđi, uzmi nešto u kesu deset maraka pa odnesi posjeti nekoga ko je bolestan. I to bade I kad pokucaš na vrata, nazovi selam. salam alaikum, kako si? Ja došao da te posjetim. Ako nemaš nikoga da je hasta, nazovi nekoga ako ti ahbab s kim se nisi odavno čuo. Nazovi ga, pitaj ga kako. I to ti je ibadet. Kaže Boži poslanik, neka odspava, neka odspava dok mu san ne ode sa očiju. Subhanallah. Fa inna hadakum. E sada Boži poslanik sallallahu alaihi sallam pojašnjava. Šta se dešava kada drijemež uzmije čovjek? U snu čovjek nema i u drijemežu čovjek ne može kontrolisati sebe. Kaže, ida sallahu anais, kada obavlja namaz, a kaže pospanje. La jedri la allahu jestagfiru fe jesubbe nefsahu. Možda je u situaciji da uči nešto, moli Allaha jel, da mu oprosti jel, za neko dobro, a kaže u isto vrijeme samog sebe, samog sebe kaže psuje. Zašto? Jer malo, malo promjena u jeziku promijeni sve. Kul hu Allahu ahad, Allahu samed, lem jelidu, lem juled. Malo promijeniš nešto, promijenio se značenje. Vi znate da u arapskom jeziku imamo h, imamo h. Allah Želešanuhu je halik, onaj koji je stvoritelj. Ako promijeniš u halik, to znači onaj koji je propao. E zbog toga Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam kaže učite Kur'an, odnosno budite u namažu dok ste prisutni. I to je subhanallah jedan od razloga što će u životima onih ljudi koji slijede sunnet Rasulullah uvijek biti dobro. Prvo, neće biti pretjerivanja neće biti onih stvari sa kojima gospodar nije zadovoljan. Čak pretjerivanje u vjeri. Božji poslanik nam je strogo zabranio. Rekao je, len ahadun illa galebehu. Niko neće pretjerivati u vjeri, a da ga vjera neće vlada, Božji poslanik nam je zabranio. Vrlo bitna stvar na kraju. Vidite da je adet, običaj one generacije koju je Resulullah s.a.v. odgojio, bio namaz. I noćni namaz. Molim vas, braćo i sestre, taj noćni namaz se uglavnom klanja u kući. Klanjao se sa svojim ukućanjem. Probajmo, nastojimo koliko možemo. Evo pred Ramazan. Dva rekiata klanjaj, vjeruj mi, sa svojim bratom, ako nisi oženjen, sa svojom hanumom, sa svojom dječicom, ako te Allah počastio. Sa svojim ahbabima iskupite se, recite, daj u Mahalskoj džami da ostanemo iza jaci jedno pola sahata, pa ćemo klanjati dva rekata zajedno. Vjerujte, oni koji su Allahu dragom na seždi zajedno. Na seždi zajedno. Allah će poseban bereket između njih To je nešto što moramo ako Bog da, ako Bog da čuvat. I ovo nas uči odgoj Rasulullaha sallallahu Ovo je recept koji je hvala dragom Bogu dao svoj rezultat. Da li ćemo ga mi uzeti ili ne? To od nas zavisi. Najljepši plod, najljepšu hranu, ako čovjek odbije uzeti, samo od sebe je uskratio. Ja molim gospodara da nas počasti da mi to ne učinimo, da uzmemo najljepšu hranu, da uzmemo odgoj Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Prije nego što proučimo dovu, da vas podsjetim ako mogu da jedan naš ahba proučene je Hatme njegovom babi Zijadu. Ovaj, Lagumđi, pa ako Bog da hoće da poklonimo zajedno, zajedno iza akšam namaza, pa ako može da ostane jer je uvijek lijepo biti tamo gdje se završava hatma, da proučimo zajedno dovu. I ako Bog da evo sad ćemo pružiti jednu kratku dobu i ostajemo iza akšam namaza da proučimo hatmensku dobu povod. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala sejidina al Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa Gospodar naš počasti nas a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe nemoj nas kazniti. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počasti džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Gospodar nas sačuvaj nas vatri svakoga djela koje približava vatri. Gospodar nas miluj se našim umrlim. Gospodar naš počasti naše žive. Gospodar naš uputi nas i učini nas da budemo od onih koji se tebi stalno odazivaju. Gospodar naš počasti nas da se za Ramazan lijepo pripremi. Gospodar naš počasti nas da se u dobama stalno svojih umrlih sjeća Gospodar nas sačuvaj nas od svakoga zla i počasti nas u društvu svoga minenika Onako kako si nas okupio da slušamo njegove hadise, ti nas okupi da čujemo hadise od njega u džennetu. Oprosti nama sestrama našima, braći i sestrama, prisutnim i odsutnim, živim i umrlim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.